Tako da, draga braće i cijene sestre, večeras, kako je već najavljeno, govorit ćemo o jednoj velikoj temi, a to je viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, odnosno u džennetu. E, automatski se može zaključiti da je to plos poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala veličanstvenih imena i njegovih savršenih osobina kojima se opisao, da oni koji su potvrđivali i utvrđivali osobine koje Allah subhanahu wa ta'ala navao u Kur'anu i sunnetu poslanika sallallahu alihi veseleme, takvi će uživati u gledanju Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, odnosno uživat će u velikoj nagradi Allaha tabareke wa ta'ala, a kako kažemo, znači jedna od najvećih nagrada ili ne, bez sumnje najveća nagrada u džennetu jeste gledanje u veličanstveno i uzvišeno E, plemenito lice Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tako da, draga braćo i cijene sestre, bez ikakvog, znači, ikakve sumnje, vjernici čvrsto vjeruju, mu'mini, koji čitaju kitab Allaha subhanahu wa ta'ala i sunet poslanika sallahu alihi vseleme, da će na sunnjev danu i da će u džennetu vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovu činjenicu potvrđuje i Kur'an, potvrđuje znači sunet poslanika alaih salatu wasalam odnosno predaje poslanika koje su mutavatir da je to poslanik alaih salatu wasalam kazao da je nagovijestio zatim konsenzus svih ashaba koji su bili vjerovali vidjeli poslanika alaih salatu wasalam i preselili na tom imanu i svih oni koji slijede od spašene skupine od selefa i halefa to je vjerovanje njihovo. A onaj koji hoće da bude na onome na čemu je bio poslanik ali alaih salatu wasalam, njegovi cijenjeni ashabi, oni koji su ih slijedili, mora biti ovoga ubiđenja. Mora znači vjerovati na ovakav način. I zato šehol islam ibn Taymi je rahimahullah kada je naveo znači ovo poglavlje u svojoj knjizi Akidetu Vlasitije kao da je to namjerno učinio kako kažu komentatori akidatul vasitijeta, znači njegovog dijela. Kažu kao da je namjerno htio, znači da ukaže i pokaže, znači da je ovo zadnje poglavlje, pogledajte, zadnje poglavlje u kojem on spominje, znači, e, viđenja Allaha subhanahu wa ta'ala nakon utvrđivanja i potvrđivanja osobina kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao, a koje je naveo znači Ibn Taymije u svom dijelu koje je znači isključivo uzimao iz Kur'ana. Jer ćemo mi ako bude imati još e, predavanja na temu znači Allahovi lijepih odnosno savršenih osobina iz razloga koje su znači spomenute u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme a nisu spomenute u Kur'anu. Međutim Ibn Taymije znači ovo navodi nakon e, pobrajanja onih osobina koje je znači vidio da su bitne da se spomenu, da se ukaže na njih i nikako, znači nije pobrojao sve osobine i spom... znači to je vrlo jedan mali broj osobina sami ste možda mogli primijeti do sada koje smo mi znači e, spominjali onako kako je navodio Ibn Temi u svom dijelu međutim nijukom slučaju nisu pobrojane sve osobine njihov broj znači veliki, a spomenuto je vrlo, vrlo znači malo od, tog, od toga broja. Jer kako kažemo i kako smo vjerovali, kako smo na početku znači ukazali, da osobina Allaha subhanahu wa ta'ala e, imaju osobine koje se pripisuju njegovom veličanstvenom zatu, njegovom biću, imamo osobine njegovih dijela i gotovo kada god uzmemo bilo koji kuranski ajet, e, možemo naići ili na osobine koje su znači njegovog zata, bića ili na osobine E, njegovih radnji ili neko od njegovih, njegovih lijepi, lijepih imena. Tako da, draga broća, je veoma velik broj Allahovih savršenih osobina. Isto tako smo kazali da je poglavlje o Allahovim savršenim osobinama daleko obsežnije, obširnije od poglavlja Allahovi tebareke lijepih imena. Zatim, draga braći i cijene sestre, potvrđivanjem svih ovih navedenih Allahovi Tebare Kvetala osobina kojima se opisao u Kur'anu i Sunnetu, nema sumnje znači da vjernik takvim potvrđivanjem dolazi do jedne velike spoznaje o veličanstvenom Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Nakon te spoznaje, on žudi za susretom sa Allahom Subhanahu, subhanahu Wa Ta'ala. Razumijete? Tako da vidimo, znači, e, zbog čega Ibn Taymi navodi u ovom, znači, nakon spominjanja osobina koje je preuzeo, znači utvrdio iz Kur'ana viđenja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer čovjek, vjernik, koji vjeruje Allaha Đelešanuhu, kada spozna Allaha, znači on automatski žudi za susretom sa Allahom subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U jednoj poznatoj dovi koji je poslanik Ali Salatu Vesalam učio, a koju bilježi imam Ahmed, imam Nesa, ibn Huzeime, El Hakim ibn Hiban, a šeh Albani kaže da je, znači, ova dova, odnosno hadis u kojem se to spominje, znači, vjerodostojno, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, wa asaluke lezzete nazari ila veđhik, wa šavuka ila likaik. Kaže e, poslanik alihi sallatu wasalam, e, eh, i tražim od tebe slast gledanja u tvoje lice. Allahu akbar. I veliku želju, znači, da te sretnim. Pogledajte, znači, to su istinski plodovi, plodovi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala ispoznaje njegovi veličanstvenih imena i savršenih osobina. Da se poveća, dragi brate i cijena sestro, e, želja i slast za gledanjem u veličanstveno Allaha te bareke wa ta'ala lice. Zatim, uviđenje Allaha subhanahu wa ta'ala, da budeš od onih koji će biti počašćeni sa najvećom nagradom, a najveća nagrada u dženetu jeste jeste gledanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Tako ćemo vidjeti večeras zabludu oni koji negiraju viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala, koji negiraju nešto što je najveće u džennetu, nešto što je najljepše u džennetu, znači da se može vidjeti, da se može doživjeti. Također trebamo isto tako kazati, draga braćo, da e, večeras koliko god se mi potrudili da u kratkim crtama kažemo nešto o ovome, znači to će biti vrlo kratko, S druge strane, mnogo je šarijaskih tekstova, mnogo je šarijaskih tekstova i kuranski ajeta koji ukazuju i potvrđuju viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim mnogo je hadisa poslanika alaihi sallatu wasalam koji to isto tako potvrđuju. Neki su znači vezani, evo kao u Vojdovista koju smo naveli, E, neki isto tako potvrđuju znači govorom o Dejjalu pa ukazivanjem da Dejjal nije Bog jer ne posjeduje savršene osobine poslanik alaihissalatu wasalam ukazuje da je on jedno ok a s druge strane kaže nećete znači upamtite znajte kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem što hadise spominjati znajte dobro znači da nećete vidjeti vašeg gospodara sve dok ne preselite razumijete znači kada bi se povezivalo kada bi se znači prelazilo na e, stanja i mjesta uh, ili stvari o kojima je poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio pa se onda vraćali na viđenje Allaha subhanahu wa taala to bi zaista znači uzelo mnogo vremena zatim kada bi uh, se posvetili zaista znači onako kako učenjaci su posvećivali odgovoru džehmijama, mu'tazilama i svim onima koji su na njom putu u negiranju uh, viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala isto tako bi tražilo mnogo vremena. Odnosno kada bi iznosili njihove šubhe, njihove argumente, zatim odgovor na te iste šubhe argumente, uh, zaista, zaista znači puno, puno bi nam to uzelo vremena. Pa ćemo mi pokušati večeras u kratkim crtama to pojan. Zatim ova mesela, znači viđenje Allaha te bareke odnosi se na viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Znači, pogledajte sada kada bi se o tome pričalo o sudnjem danu, o kategorijama koje će ga vidjeti, o razilaženju učenjaka, znači u samom mezavu imama Ahmeda imaju tri viš, mi, mišljenja, ko će vidjeti, ko neće vidjeti Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, zatim znači viđenje u džennetu, stanje onih koji će gledati, kako će gledati Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, zatim e, mesela e, viđenja u džennetu, zatim imamo šarijevsko pitanje, drugo, da li je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjaluku, znači golim okom, e, najavi da li je moguće vidjeti Allaha Đelešanu u snu, da li je poslanik alaih salatu wasalam vidio Allaha subhanahu wa ta'ala na dunjaluku, znači na, na dunjaluku najavi, ili je to bilo samo gledanje u snu, znači puno, puno, znači ima šarijaski, e, <laughs> šarijaski pitanja oko koji su učenjaci pričali, potvrđivali, dokazivali, iznosili, iznosili svoje, svoje stavove. Tako ćemo mi, znači onako, površno, preći preko svega toga smatrajući da, da će to biti dovoljno e, za početak za one osobe koje nisu imale znanja nešto više o ovoj temi, o ovom šarijaskom pitanju i može biti neka oskočena daska za, za dalje istraživanje i dalje znači e, traženje i traganje za opširnim, znači detaljnim pojašnjenjem o ovom pitanju. Znam znači da smo mi jako siromašni po pitanju naše literature, gdje se možemo vratiti na bosanski jezik po pitanju ovakvih stvari, ali sigurno da, da, da, da je bilo nekih znači, šehova i daja koji su govorili na ovu temu, gdje se može znači, poslušati i naravno znači, jedno drugo upotpuniti. Ono što mi nećemo spomenuti, drugi su spomenuli, drugi možda što nisu naveli, mi ćemo navesti i slično. Tako da uzmijete malo znači, ovdje, malo ovdje, tako komplet, uh, kompletirate znanje o ovoj, o ovoj velikoj, zaista velikoj meseli, za koju kažu znači komentatori koji komentarišu ili koji su komentarisali e, Akidetul Vasitije, znači ovo dijelo od e, velikog učenjaka Ibn Taymije, kažu e, Subhanallah kao da je šeh Rahmetullah Ali htio da kaže da je najveći cilj mu'mina da je najveći cilj mu'mina za kojim žudi, znači da ga ostvari trenutak gledanja uzvišenog, svemoćnog, milostivog Allaha Subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Znači, to je najveća počast koja će biti ukazana stavnicima dženeta. Onoga trenutka, draga braća, onoga trenutka kada se Allah subhanahu wa ta'ala ukaže iskrenim vjernicima. I zato, draga braća, ona iskreni vjernik se kaže mu'min, to su čistije, čestite duše. Duše koje su odazvala Allahom te bareku wa ta'ala pozivu, e, izvršavaju sve ono što on subhanahu wa ta'ala zahtjeva od njih, e, trude se i nastoje da se klone svega onoga što je Allah subhanahu wa subhanahu wa ta'ala zabranio znači da se, da se e, čini da se čini na dunjalku jer draga braćo taj najveći užitak gledanja, slaz gledanja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu će biti toliko velik to je neopisivo subhanahu ako ste gledali opis ženeta i slušali ono Ibn Kajim kako ga opisuje znači <laughs> kroz stihove e, zaista e, teško je ono i prevesti da bi čovjek doživio na bosanskom jeziku da bi čovjek doživio na bosanskom jeziku kako to izgleda znači u arapskom jeziku. E, s druge strane znači to je tolika nagrada, to je toliko veselje, e, to je toliki užitak i radost e, koji će osjetiti vjernici kada vide uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala će zaboraviti sve druga odnosno sva druga uživanja, sve druge naslade, sve ono što će vidjeti subhanala u džennetu, što će doživjeti od ljepote dženevske, Vi znate kako kaže poslanik alaih salatu wasalam u dženetu ima ono što oči nisu vidjele, uši što nisu čule, našta što nije mogao dokućiti. Znači zamislite sve te ljepote koje postoje, nisi svjestan, nisi vidio, nisi čuo, niti možeš pomisliti, niti možeš pojmiti od svega toga što ima. Pa zatim uđeš u taj dženet, pa počneš uživati u svemu tome i na jedan put nešto najveći, zijade, nešto najveće na svega toga. A to je gledanje Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala tako da će taj trenutak znači kada pogledi kada pogledi se uh, usmjere ka Allahu te bareke ve ta'ala i gledanju Allaha subhanahu wa ta'ala sve te osobe, sve dženetlije zaboraviti sva ta uživanja u kojima su Allahu Akbar. Zaboravit znači neće ništa vidjeti ljepše ništa im draže za njihova srca i za njih same znači od gledanja, od gledanja Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala molim Allah subhanahu wa ta'ala njegovim veličanstvenim uh, velikim imenima i savršenim osobinama da mi budemo ti koji će uživati u pogledu u pogledu Allaha subhanahu wa ta'ala zajedno sa vjerovjesnicima i onima kojim, kojima su, e, koji su ih slijedili na dobro do sudnjega, do sudnjega dana. Ibn Kajim Rahimahullah kada je govorio u, Nuniji, kaže gledat će Allaha subhanahu wa ta'ala koji će biti iznad njih svojim očima. Znači ovo je jako bitno, znači da se ovo potvrđuje, potvrđuje i kazuje detaljno, znači da će gledati Allaha koji će biti iznad njih jer šarijaski tekstovi koji ukazuju znači, na viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala i na sunnjem dani u dženetu će biti od ozdo prema gore. Znači robovi, stvorenja će biti dole, gospodar uzvišeni, tabareke ve ta'ala, koji je opisan svojstvom uzvišenosti, bit će iznad njih. Znači od ozdo prema gore i vidjet ćete znači, hadise koje ćemo navoditi da je poslanik alaih salatu wasalam naveo primjer mjeseca. Naveo primjer mjeseca. Mjesec se gleda znači od ozdo od ozdo prema gore. Pa kaže, <clears throat> znači da će gledati svojim očima kao što gledaju sunce i mjesec. Kao što gledaju sunce i mjesec. I kaže, ovo je prenešeno mutavatir predajama od poslanika sallallahu alihi wasallam. Pa zatim kaže na kraju toga, a to negira samo onaj, pogledaj, fasidul iman. Onaj znači čiji je iman neispravan, koji je svoj iman pokvario, znači svoje vjerovanje u Allaha te bareke, te bareke vetala. A koliko je subhanala ljudi danas, znači ovo njegova nije poznata kasida, gdje je naveo znači ove stihove kojima je opisao uh, viđenje Allaha te bareke, te bareke vetala. Međutim, koliko danas ljudi ima koji uh, nisu svjesni subhanala, nisu svjesni šta negiraju, nisu svjesni šta, šta slijede, nisu svjesni šta očekuje dženetlije u dženetu. Nisu svjesni svoje ubeđenja. Zatim koliko ima koji su svjesni, koji svjesno znači tvrde, koji su ubijeđeni, koji sa jekinom tvrde da se Allah subhanahu wa ta'ala neće vidjeti. Da se neće vidjeti. I vidjet ćete predaj od imama Ahmeda šta je poručio onima koji ne žele da vide Allaha te bareke ve ta'ala, odnosno koji negiraju viđenje, viđenje Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Kada kažemo viđenje Allaha te bareke ve ta'ala, prvenstveno mislimo viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala na sunnijem danu, i na e, i znači u dženet tako da ne ponavljamo ovo na što mislimo zatim imam Tahavija rahmetullahi ili znači u svojoj poslanici kaže po pitanju znači Allahovog spana tala viđenja pa kaže istina je da će stanovnici dženeta vidjeti Allaha te bareke ta'ala bez da će ga obuhvatiti svojim pogledom i poznavanja kakvo će toga i ovo je jako bitno znači drugi detalj znači ihata viđenje na sudjem danu Allaha subhanahu wa ta'ala ne sadrži i ne obuhvata znači to viđenje da će se obuhvati Allah subhanahu wa ta'ala svojim savršenim znači bićem znači kada Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli viđenje vjernicima da vide Allaha subhanahu wa ta'ala to neće biti obuhvatanje Allaha znači da ga e, pogledom obuhvatiš ne nego će biti samo viđenje bit će ru'ja će ruja, biće viđenje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, gledat će se, znači kako došlo u hadisma, poslanik sallahu alihi veselam to potvrđuje, da se gledati, znači očima, svojim očima, s tim da se neće moći Allah subhanahu wa ta'ala obuhvatiti. Neće zbog toga, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala najveći, veličanstveni, velik, znači da bi se mogao, da bi se mogao obuhvatiti. Zatim kaže, vidjet će ga onako, kako kaže uzvišeni Allah te bareke wa ta'ala iz navodi ajeti sure Kijame vujuhu jevme izin nadire ila rabbiha nazire i ovo su dva ajeta znači gdje u prevodu značenja toga dana neka lica će biti blistava u gospodara će svoga gledati ila rabbiha nazire Znači u gospodara svoga će ugadati kijame 22. i 23. ajed. Ujedno znači da kažemo da je ovo ajed, znači ovo tahavija, znači spominje, nastavit ćemo njegov govor, ali su ovo i ajeti koje Ibn, uh, e, Ibn Taymi Rahmetullah Ali prve znači pobraja, odnosno prve svrstava u znači dokaze viđenja Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, odnosno u džennetu. Pa kaže imam tahavi Rahmetullah Ali nastavlja, to viđenje će biti onako kako to Allah hoće i zna. Pogledajte kako zatvara vrata. Da pričaš, pojašnjavaš, ovako i onako. Kako Allah hoće i zna. Sve što je tome dostavljeno od poslanika sallallahu alihi veseleme u vjerodostojnim hadisima je onako kao što je rekao ima značenje onako kako je on te bareke ve ta'ala htio. Nema ti da bježiš od tog značenja, nema da kriviš to značenje, nema da pojašnjavaš nekim svojim, znači, e, posebnim pojašnjenjem koji je bio nepoznat prvim generacijama muslimana, nego da prihvatiš onako kako je došlo, kako je došlo. Zatim kaže, niko se neće spasiti, niko se neće spasiti i uspjeti u svojoj vjeri, sem onaj koji se potpuno preda uzvišenom Allahu njegovom poslaniku sallallahu alihi veseleme i koji sve ono što ga u sumnju odvodi vrati onome misli se na Allah koji sve zna Razumijete? Znači neće se čovjek spasti u, pot, znači, u potpunost, neće uspjeti u potpunosti ako se ne bude vratio, ako se ne bude predao Allahu Tebare Kvetala u potpunost njegovom poslaniku da potvrdiš Habibi sve što je poslanik Ali Islatu Veselamu kazao, sve ono što je, čim je opisao uzvišenog Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, onako kako njemu deluki je, kako se uzvišen Allah opisao svoje plemeni toj knjizi. Ako imaš neku sumnju, ako imaš neku nedomicu oko svega toga, opet se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala sveznajućem, koji sve zna, koji će ti znači, olakšati svatanje i razumijevanje. Ali moraš imati, Habibi, dobar nijet. Moraš imati iskren nijet. Znači nije dovoljno samo tedebur, da razmisli, razmisliš i promisliš o Kur'anu. Učenjaci kažu, već je dovoljno, znači, e, da to nije dovoljno tefekur, tedebur, o, o kuranskim ajetima razmišljanjem, znači o kuranskim ajetima i njihovom značenju, nego trebaš imati dobar nijet. Zbog čega to radiš? Zbog čega znači razmišljaš i promišljaš o kuranskim ajetima? A ti bude znači jasan cilj, a to je spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala traganjem za istinom, znači za istinom da te Allah subhanahu wa ta'ala uputi, nadahne i nakon svega toga će ti Allah subhanahu wa ta'ala dati uputu. A ovdje uputa je obuhvatnog značenja i uputa znači po pitanju svatanja razumijevanja imana e, u Allaha te bareke vetala, a sami iman znači obuhvata, znači ne može se mimo i Allahova spoznanja. Ne može se mimo i Allahova e, te bareke vetala jednoća, opis Allaha subhanahu wa njegovim savršenim e, osobinama i lijepim imenima. Sve to iman, znači obuhvata i sadrži. Tako da ne možeš jedan dio prihvatiti kao ja vjerujem, ja vjerujem nešto izgovaram, negira svojstva negiraš Allaha subhanahu wa ta'ala lijepa imena. Ne, znači mora se vratiti onome koji je sveznajući i koji je najbolje sebe opisao onim što je htio znači da opiše da bi vjernici, robovi ga upoznali i spoznali dok su na ovome svijetu. Znači, draga braće i cijene sestre, nakon ovi e, par znači e, govora učenjaka, mi imamo znači e, dojam e, takav da moramo da vjerujemo čvrsto u viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala znači svojim vidom svojim vidom na sudnjem danu u to mora vjerovati svaki vjernik znači da će to biti stvarno a ne kako kažu doživljaj srca neki, znači vid doživljaja srca gdje će osumijeniti sekte koje misle tako znači doživljaj srca da neće to biti stvarno znači pogledom, gledanjem Allaha te bareke wa ta'ala našim, našim očima i s tim što treba još ukazati da to neće biti znači e, gledanje koje će obuhvatiti obuhvati te bareke vetala znači pogledom kao što ćemo ako bude detaljno pojasniti govor Ibn Kajima i ostali učinjaka što su kazali što su kazali na ovu temu zatim Ibn Kajim Rahmetullah je kazao da se ljudi dijele u pogledu potvrđivanja viđenja Allaha Subhanahu Wa Ta'ala na sudnjem danu općenito znači obuhvata sudnji dan i, i dunjaluk e, na svijet na kojem smo mi i ahiret kažu se dijele na tri skupine obrate pažnju dvije skupine znači dvije od te tri skupine su potpunoj krajnosti a treća je središnji umjereni put ehli sunet vel džema braćo od koji treba da budemo mi molimo Allah subhanahu wa taala nas učini da budemo oni odnosno da budemo od te skupine koji slijede koji slijede znači put put selefa pa kaže prva skupina koja pretjeruje u svojoj tvrdnji da je moguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i na ahiretu. Pogledajte, prva skupina koja znači potvrđuje i vjeruje da je moguće Allaha subhanahu wa ta'ala vidjeti i na dunjaluku i na ahiretu. Kako? Svojim očima subhana. Oni znači potvrđuju da se Allah subhanahu wa ta'ala i vjeruju može vidjeti golim okom na dunjaluku. I to na javi, ne samo u snovima, nego na najavi u snovima i, i na javi. I od oni koji to tvrde možete reći pretpostaviti da su to sufije. Sufije, znači sufije, oni koji slijede njihovo, njihovo ubjeđenje. Zatim druga skupina koja je isto tako krajnost, koja pretjeruje u, svom, e, u svojoj tvrdnji, koji negiraju viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i na ahiretu. Subhanahu. Pogledajte o suprotnosti. Oni prvi potvrđuju, ovi drugi negiraju. Negiraju znači u potpunosti. E, viđenje e, Allaha subhanahu wa ta'ala i na dunjaluku i na ahiretu. I treća spašena skupina, e, skupina koja je umjerena, koja sidi središnji put, su svakako, znači, ehli sudne val džema, koji tvrde, draga braćo, da će se Allah subhanahu wa ta'ala moći vidjeti samo na ahiretu. Znači, oni tvrde da će se Allah subhanahu wa ta'ala moći vidjeti samo na ahiretu e, okom okom, znači ovako najavi samo na ahiretu. E, isto tako, znači mora da, e, da spomenemo, znači već kad smo kod ovog e, spominjanja i onu meselu koju smo na početku kazali, ehli su ne vjeruje, draga braća, se Đelešanu može vidjeti u snovima, kao što ga je poslanik Ali Salatu Vosalam vidio na Dunjaluku. Vidjeni ja, ti hadisu vam poznati Ibn Mađe i Tirmizi bilježe, bilježe hadise koji su koji su vjerodostojni. Da je Allah subhanahu wa ta'ala vidio gospodara u snu. Međutim, razila, e, razilaženje, no malo razilaženje postoji oko toga, oko te mesele, da li je poslanik Ali Svatu Vasalam vidio Allaha subhanahu wa ta'ala u noći Isra u Mirađ ili ga nije vidio. Pošto Ehli Sunne vjeruje, znači Isra i Mirađ nije samo bio znači, sam poslanik Ali Svatu Vasalam, nego je to bila znači java, svijest i svjestan svega onoga što se dešava što se dešava, pa tu postoji razilaženje. Međutim, imam dar i mi imam Darimi, njega često spominjemo, on prenosi čak i džma Selefa, konsenzus Selefa, znači da, a, da poslanik Alisa Tuva Selam nije, nije vidio, znači, Allaha te bareke, te bareke vetala, mada, mada znači postoji, postoji određena mišljenja e, suprotno, suprotno toj tvrdnji. E, tako, draga braćo, znači od Ahli Sune vjeruje čvrsto da Allah Đelešanu će se moći vidjeti samo na ahiretu uzvišeni Allah te bareke ve taala će se moći vidjeti samo na na ahiretu. Mnogo je dokaza znači koji ukazuju, koji ukazuju da Allah subhanahu wa taala se e, ne može vidjeti, ne može vidjeti na dunjalku golim okom. Jedan od tih dokaza je upravo dokaz e, koji je jedan najveći najvećih dokaza, pogledajte Mu'tazila. Mu'tazila znači se čvrsto drže ovog dokaza i ovim dokazom oni zapravo potvrđuju da je nemoguće Allah subhanahu wa ta'ala vidjeti i na dunjalu i na ahiretu. A s druge strane, naši učenjaci selefi e, kažu i odgovaraju da je upravo taj dokaz koji oni dokazuju, koji oni dokazuju da se Đelešanu ne može vidjeti e, na ahiretu je dokaz da će se Đelešanu moći vidjeti, moći vidjeti na ahiretu. Odnosno, znači, poslušajte dokaza, to je da Allah Đelšanu kaže وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ Znači, kada na Musa, Allah Đelšanu kaže, kada na Musa dođe u određeno vrijeme i kada mu gospodar njegov progovori, kada mu se Allah subhanahu wa ta'ala obratio, kada je Allah Đelšanu sa njim razgovarao, Musa, alaih salatu wasalam, je kazao, قَالَ رَبِّ obraća se Allahu subhanahu wa ta'ala i obrate pažnju kuranski ajet jer ćemo navesti mišljenje Ibn Kajima i ostali učenjaka kako dokazuju znači detajno pojašavaju kuranski ajet pa kaže qala rabbi arini anzur ilejk Ovdje Musa alaih salatu wasalam kaže gospodaru moj dozvoli mi ili ukaži mi da te vidim dozvoli mi ili ukaži mi da te vidim odgovor Allaha subhanahu wa ta'ala slijedi kaže قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني I ovo je jako bitno. Znači Allah što on kaže Kala len terani. Odnosno znači nećeš me vidjeti. Odgovori Allah subhanahu wa ta'ala. Ali kaže pogodaj u ono brdo. Ako ono ostane na svom mjestu, znači ako uspije da ostane na svom mjestu, moći ćeš me vidjeti obraća se znači Musa u alaihi salatu wasalam. Zatim nastavlja Allah Đelešanu pa kaže فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَحَرَّ مُوسَى سَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ I kada se gospodar Allah subhanahu wa ta'ala onom brdu znači otkri Allah subhanahu wa ta'ala u tom trenutku kad sa zemljom sravni. A Musa, kada je to sve vidio, odmah je pao nesvješćen. Pao je, znači nije više mogao izdržati. A čim se osvijestio, kazao je, hvalje neka si, kajem ti se, ja sam prvi vjernik. I ovaj aj, znači, je u suri Al-Araf 143. Pogledajte, znači, oko ovog hadi, znači, ajeta ima mnogo govora. Ima mnogo govora. Ibn Kesir Rahmetullah Ali govori za ovu negaciju, len nećeš, znači nećeš me vidjeti kaže da predstavlja veliki problem mnogoj e, učenjacima odnosno mnogoj ulemi jer kaže obično ova negacija dolazi znači da negira sve u budućem vremenu len terani nećeš me moći vidjeti pa kaže zato mu atezile uzimajući ovo za dokaz nije čuo viđenje Laha subhanahu wa ta'ala na ahiretu pa kaže da je to najslabije mišljenje koje se može znači kazati ili uh, kojim se može uh, pojasniti pojasniti uh, ovaj kuranski ajet. A kaže ispravan stav jeste da se ova negacija odnosi samo na ovaj svijet, na Dunjaluk. Znači da nećeš moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala gdje? Na Dunjaluku, na dunjalku Jer kaže postoje kategorički dokaz da će se vjernici ili da će vjernici moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu. I ovo se može naći u tefsiru, u tefsiru kod Ibnu Kesira, znači pojašenje ovog kuranskog, kuranskog ajeta. Međutim, učenjaci poput imama Ibnu Kajima, Rahmetullah Ali, i mnogi oni koji su komentarisali uh, e, Akide Trulasitije, navode, navode, uh, navode, znači, E, kao odgovor mu'tezilama i sličnim koji kažu, negiraju da se Allah subhanahu wa ta'ala može znači, vidjeti i kažemo da je ovo njima od najvećih dokaza znači jedan najveći dokaza Mu'tazila kojim oni potvrđuju da je Allah subhanahu odnosno da se Allah Đelešanu ne može vidjeti da ga je nemoguće, nemoguće vidjeti navješamo još neke od tih dokaza učinjaci kažu pogledajte razmislite znači ovim tačkama prije svega znači nikako se ne smije pomisliti da je onaj koji je sa milostijim razgovarao a to je Musa alaihissalatu wasalam koji je njegov poslanik da je bio dužan pitati ono što nije dopušteno pa kažu to je najveća neistina i nešto apsolutno nemoguće zatim s druge tačke gledišta kažu uzvišeni Allah nije ukorio Musa zbog njegovog pitanja da je to što je molio u osnovi nemoguće sigurno bi ga ukorio ovo treba se razmisliti dobro o ovim stvarima znači nije ga ukorio zbog onoga što je on pitao da je to nemoguće ili da je to nešto što je strašno i veliko Allah Đelšanu bi ukorio i ukazao znači na neispravnost toga zbog čega kažu kada je Ibrahim koji je bio znači prijatelj Allaha Tebare Kevetala zatražio od uzvišenog gospodara da mu pokaže kako oživljava mrtve zatražio da vidi kako da vidi znači kako Allah oživljava mrtve Allah Đelšanu to nije osporio razumijete Zati navode primjer Isa alaihi salatu wasalam. Kažu kada je Isa zamolio gospodara subhanahu wa ta'ala da mu spusti s neba trepezu Allah Đelšan ga nije ukorio zbog te molbe ali kad ga je Nuh wasalam, znači zamolio vezi sa svojim sinom vi znate onaj događaj Allah Đelšan ga je ukorio zbog te molbe pogledajte uh, kala ja Nuhu innehu lejse min ehlik innehu amelun gajru salih fela tes'el fela tes'elni ma lejse leke bihi ilm inni an takuna min al jahilin Allah žan kaže, o Nuhu, on nije tvoje poroce, nije tvoj sin. Negira, iako ga je sin, znači zvao, nije on tvoj sin, jer radi ono što ne valja. Zato, kaže Allah zato me ne moli za ono što ne znaš. Pogledajte, zato me ne moli za ono što ne znaš. A savjetujem ti da ne nezelica ne budeš Allah žan ga ukorio, ukorio njegovu dovu, ukorio znači njegovu potrebu, ono što je tražio da Allah te bareke ve taala. Zatim kaže Allah šanuhu: "Qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm." Govori govor uh, e, Nuh alejhi salatu ve "Wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin." Gospodaru moj reče, tebi se utječem da me više nikad Znači, e, tebi se utječem da te uh, više nikada ne zamolim za ono što ne znam pogledajte, za ono što ne znam. Ako mi ti ne oprostiš i ne smiliješ mi se, bit ću od onih koji su izgubljeni. Ovo je, znači, u suri Hud 46. i 47. ajet. Znači, ovo je e, isto tako jedan od načina svatanja i razumijevanja e, i odgovor atezilama i drugima koji negiraju viđenje Allaha Tebare Kevetala na sudjem dan. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala u riječima kada je kazao ne možeš me vidjeti. Kažu učenjaci nije kazao nećeš me vidjeti nikako. Niti znači e, načinom gdje kaže meni nije moguće vidjeti. Ili nije dopušteno da me neko vidi. Znači ovo su sve načini koji, koji ukazuju da postoji mogućnost da salate te bareke, te bareke vetala vidi, da salate te bareke vetala vidi na ahiretu. Zatim kažu da je velika znači razlika i da postoji velika razlika u ovom kuranskom znači obraćanju samom tom izrazu, a i ovi ostali izraza uh, kojim znači učenjaci pojašnjavaju. Zatim sljedeća činjenica, da Allah te barek vatala je podučio Musa alaihi sallatu wasalam da ni brdo, znači pogledajte, da ni ono brdo koje je tako čvrsto, koje je kruto, koje je stabilno, koje je jako i moćno, neće moći ostati na svome mjestu kada mu se Allah subhanahu wa ta'ala ukaže. Pogledajte. A šta onda se može kazati sa slabišim čovjekom koji je slabašan, slab, da se Allah subhanahu wa ta'ala njemu ukaže na dunjaluku. Kada brdo nije moglo izdržati i podnijeti kada se je pretvorilo u prašinu i pepeo, šta bi se desilo sa čovjekom? Razumijete? Zatim sljedeću stvar ukazuju. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je kadar učin da se brdo održi na svom mjestu. I to nikako ne, iz, ne, iz, e, ne izlazi iz okvira Allahove Tebare Kevetala e, moć njegovog kudreta, njegove mogućnosti. A da je u osnovi, pogledajte, a da je u osnovi viđenje Allaha nemoguće, on ne bi vezao, znači ovdje viđenje sa nečim što je u osnovi nemoguće. Jer ako brdo ostani, i ti ćeš moći vidjeti. Razumijete? Ko brdo opstani, ko bude u stanju da izdrži, i Musa će moći, i Musa će moći da vidi. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala je razgovarao sa Musaom alejselatu vesselam. Obraćao mu se. E, zatim ga je dozivao. Pa kažu ako je to dozvoljeno, ako je to dopušteno da se sa Allahom te bareke ve razgovara, da se u stanju slušati njegov, znači uzvišen, veličanstven govor o kojem su znači prošli put govorili i to bez posrednika, onda je sasvim logično da i viđenje njega bude dopušteno. Razumijete? I ovo se odnosi na ahiret. Zatim sljedeća stvar, Allah ga nije znači izvijestio koga? Musa, kako je apsolutno nemoguće vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Već ga je samo obavijestio da neće moći podnijeti ono što traži. Neće moći podnijeti. I zato je otišao, znači ukazao na, na brdo. Kao što znači nije u stanju bilo brdo da podnese, podnese to. I zato su ove riječi, nećeš me vidjeti, lenterani, e, svakako su negacija. Znači obuhvataju negaciju ali ne znači trajnu mogućnost viđenja Allaha Tebare Kvetala. Znači, nije stala negacija da se Allah Tebare Kvetala neće moći vidjeti na hirat. Zbog čega subhano? Pa ovaj ajet, ovaj ajet upravo je učio poslanika alaih sallatu wasalam. Ovaj ajet je objavljen poslaniku alaih sallatu wasalam. Ovaj ajet su citirali ashabi i niko od njih nije shvatio poput znači shvatanja mu'tazila i oni koji ih slijede u tom njihovom krivom shvatanju i razumijevanju. Poslanik u Sahih Muslimu kaže: "Wa'lamu annakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." I dobro znajte da nećete vidjeti vašeg gospodara sve dok ne preselite. Allahu ekber. Šta znači? Nije se moguće vidjeti Allah dželle vala na dunjaluku, ali kada presele moći će vidjeti svoga svoga uh, uzvišenog stvoritelja Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zatim od Žabira ibn Abdullah radijalanu hadis isto tako koji bilježi Buharija i Muslim e, kaže da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme u noći punog mjeseca pogledajte opisa u noći punog mjeseca e, znači izašao i pogledao u mjesec i tada je u tom trenutku kazao vi ćete pogledajte poslan innekum satarawna rabbakum kama tarawna hada vi ćete bez sumnje vidjeti vaše gospodara kao što sada vidite ovo. Znači šta su gledali? Uč, prema čemu je bio o, o, upućen pogled poslanika sallahu alijih veseleme? Prema mjesecu. Znači ovako ćete jasno vidjeti. Jasno vidjeti. U drugom rivajetu kada sumnjate u viđenje mjeseca kada nema nijednog oblačka na nebu ili sunca, tako će se jasno vidjeti Allah te bareke vatala bez ikakve sumnje. Znači da li sumnjaš u viđenje mjeseca kada nema ni jednog oblačka na nebu? Tako će jasno znači biti gledanje, gledanje Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći hadis isto tako koji bilježi Buharija, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Innakum satarawna rabbakum ayanan." Pogledajte. Zaista ćete vi svojim očima vidjeti svoga gospodara. I ovaj hadis bilježi Buharija. Pogledajte znači, kako precizno se opisuje. I kako onda moguće da dođe neko da negira viđenje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. E, zatim sličan hadis onaj koji smo nabili gdje kaže poslanik sallahu alihi vseleme, znači isto Buharija s tim da se spominje mjesec. Innekum sataravne rabbekum kema taravne hadal kamer. Pogledajte. Zaista ćete vi, znači, vidjeti svoga gospodara kao što vidite ovaj mjesec. I nećete biti uskraćeni, nećete biti uskraćeni tog viđenja Allahu Akbar. Ko vjernici, mu'mini, neće biti uskraćeni, uskraćeni toga. Zato, draga braća od imana i vjerovanja u Allaha te bareke ve ta'ala je stvar koja obuhvata sve to da vjeruješ čvrsto, s jekinom, da će vjernici vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem dan. Subhana mi toliko znači e, pokušavamo da pojasnimo, da ukažemo koliko je to bitno, koliko čovjek treba da vjeruje subhana. A, a duša čezne, duša e, žudi za tim viđenjem stvoritelja subhanahu wa ta'ala. Ali draga braćo, zbog ti sekti, zbog ti frakcija, zbog oni koji misle da su na istini, koji slijede istinu, mi smo dužni subhana da pričamo, da pričamo, a, a to je bolno, to je bolno da ti pričaš, dokazuješ kako ćeš vidjeti nešto što je najveća nagrada slavnika dženeta, moraš da onaj posvetiš toliku pažnju e, da utvrđuješ i potvrđuješ viđenje, viđenje Allaha te bareke, te bareke vatala. Kažemo znači zbog ti šubhi, zbog sekti koje postoje, moramo znači govoriti kao što su govorili i učeni i učeni koji su nam ostavili znači da pričamo. Zatim, e, šehol islam ibn Taymi rahmetullahi je naveo, kako smo kazali, mnoge šarijaske tekstove, znači iz Kur'ana i, suneta poslanika sallahu alijih veseleme, ukazujući na činjenicu da će vjernici moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, a isto tako znači u dženetu. I ovo je, draga braće, jedno veliko akajsko pitanje. Znači stvar u koju moramo čvrsto vjerovati e, sa velikim je kinom, jer postoje te sekte koje smo kazali, koje su zalutale, koje su pogrešno shvatile, koje su pogrešno protumačile, koje su pobjegle od značenja i shvatanja razumijevanja onoga na čemu je bio naš poslanik Ali Islatu Vaselam, kako smo rekli, Džehmija i Mu'tazile i oni koji slijede. S tim da Mu'tazile, kada govore znači, o gledanju ovdje, znači u džuhu, jeume izin nadire, uh, ila rabbiha nadire, uh, da će tog dana e, lica biti blistava svijetla u gospodara će svoga gledati oni opisuju to gledanje da će gledati u nagradu koju će im Allah Đelešanuhu dati pogledajte, da će gledati u nagradu koju će im Allah Đelešanuhu dati ili s druge strane gledat će u blagodati koje je Allah Đelešanu darao stanovnicima ili znači dženetlijama blagodati ili gledanje nagrade subhanova dok znači ovo nijukom slučaju nije tačno niti se može prihvati, niti se može znači tako o, svatanje e, e, prenositi i govoriti. Svatanje i razumijevanje i jekin koji treba da bude u našim srcima jeste da će vjernici, kako i vjeruje Ehli Sunneval Džema, čvrsto, znači kako vjeruju, vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala svojim očima, vidjeti svojim očima koje će biti znači tako jasno, bez imalo, bez imalo, bez imaju sumnje u to na što ukazuju znači kuranski ajet i hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem a jedan je od tih dokaza koje smo naveli sure Kijame 22. i 23. Zatim e, sami glagol draga braćo e, koji je došao na vore ima znači e, ulogu odnosno e, prelazne prirode nekada sam po sebi znači a nekada kada dođu one čestice fi ili ona druga čestica ila Razumijete, kada dođe, na primjer, sam, bez, znači, vi česti, čestica, poput ajeta u suri Bekare 210. gdje Allah Žešan kaže Helijan zurune illa en je tijehumullahu fi zulali min minel gamami vel mela iketu ve kudijel emr. Wa ila Allahi turđa ulu umur. Da li samo čekaju, pogledajte, znači kada dođe tako ima značenje čekanja, odnosno kako kažu učenjaci intizar, e, očekivanja, čekanja, značenja. I ovdje tako došlo, znači, i zato ima e, u, u svatanju u prijevoda, znači, e, ovog kuranskog ajeta bi značio da li samo čekaju da im dođe Allah i nastav kuranskog ajeta koji večeras nije, znači, tema. Ili u sure Al-Araf u 53. djelačnom kaže ajetu Hel janzurune illa te vile. Pogledajte, znači, da li Uh, ovdje uh, Allah Đelešanu se obraća nevjernicima. Da li oni čekaju da se obistini ono čime im se prijeti? Da im dođu, znači, oni preznaci, preznaci sudnjega dana. Međutim, kada dođe fi nakon glagola, fi, znači ova česca fi, onda ima značenje tefekur, ima značenje razmišljanja, kao što je došlo u kuranskom ajetu sure Al-Araf 185. Zato je znači jako bitno poznavati uh, arapski jezik da ne bi znači oni došli sa šubhama sa šubhama a ti nisi sprema znači da uzvratiš pa kaže Allah Đelešanu evalam janzuru fi malakuti samawati val ard došlo janzuru fi malakut e, i zašto oni ne razmisli zašto oni ne promisli o carstvu nebesa i zemlje razumijete E, znači nije zašto oni ne vide, ne gledaju znači u carstvo nebesa i zemlje, nego ima znači znači zašto ne promisli, ne razmisli, jer je došao nakon glagola čestica fi. Al kad dođe draga braćo čestica ila nakon toga ima samo jedno značenje, a to je gledanjem oko, gledanjem znači oka e, ili znači svojim okom prema nečemu. Zato su u arapskom kaže na vartu ila keza. Pogledao sam znači prema nečemu, prema ovome, prema onome. Znači svojim okom. Kako si pogledao? Gledao si znači svojim svojim okom. I zato je došlo u kuranskom majetu suri Kijame vuđuhu jeume idin madire ila rabbiha ila rabbiha nazire. Toga će dana lica biti blistava. Kod neki, ne kod svi, kod neki. A znači s druge strane gospodara će svoga gledati. Svoga gledati. Na sudnjem danu neće svi neće svi znači vidjeti, neće svi vidjeti Allaha te bareke ve taala. I zato kažu učinjaci da je ovo jedan od najjasnijih dokaza koji utvrđuje i potvrđuje viđenje Allaha te bareke ve taala sami znači ovaj kuranski ajet. S druge strane isto tako se može svati sure Mutaffifun 14. ajet odnosno do 17. djela Đelešanu kaže kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun kella innahum ar rabbihim yawma idhin lamahjubun pogledajte a kaže Allah dželalša nije tako ono što su radili prekrilo je srca njihova znači loši e, loša djela e, grijesi koje su činili Palašan kaže nikako zaista će oni od gospodara svoga tog dana biti zaklonjeni nevjernici Pala kaže thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hada allazi kuntum bihi tukazzibun opis njihov kosu zatim kaže Allah dželešanu oni će se sigurno u ognju e, naći odnosno bit će u ognju i kaže Allah dželešanu a to je zbog toga što ste poricali Biće im rečeno to je zbog toga što ste poricali znači poricatelji će biti u džehennemu to je jedna fajda, a s druge strane, znači Allah Đelešanu ovdje ukazuje da nevjernici neće moći vidjeti Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala na sudjem danu. Odnosno, može se kazati da je ovo prijetnje Allaha subhanahu wa ta'ala prema svim nevjernicima. Jasno im ukazuje da ga neće moći vidjeti na sudnjem danu kao što će biti slučaj sa vjernicima. Što znači da uh, Allah Đelešanu kada ovdje ukazuje da ga nevjernici neće moći vidjeti mora postojati razlika između nevjernika i vjernika. Ako ga nevjernici neće vidjeti, onda znači automatski da će ga vidjeti vjernici. Ako ga poricatelji neće vidjeti, sigurno će ga vidjeti oni koji su sigurno sa jekino vjerovali u Allah subhanahu wa ta'ala i ovo je jedan odgovora onim muatilama koji negiraju viđenje Allaha te bareke wa ta'ala. Zatim ajeti sure Yunus 26. gdje Allah Đelšan eh, kaže lilladina ahsanu l'husna wa zijade. Oni koji budu dobročinitelji, oni koji budu dobra djela činili, njih čeka nagrada. L'husna wa zijade. I više, i više od toga. Ibn Kesir i drugi komentatori kažu uh, El Husna, znači da dolazi od Allaha Đelešanu velika nagrada. Velika nagrada za njihov uh, trud koji su ulagali, koji su činili znači dobra, dobra djela. A više od toga, kaže Ibn Kesli da se odnosi na gledanje u lice plemenitog Allaha te bareke ve ta'ala. Pa kaže ovo je došlo, znači ova tvrdnja i ovakav stav i ovakav komentar od Ebu Bekra, Sidika, Huzefi, Mujemana, Abdullaha ibn Abbas, Sejda ibn Musajjeba, grupe tabi'ina i drugih iz prvi i kasnijih generacija selef, selefa, znači halefa. Razumijete? Zatim od Suheb radijalanuhu da je poslanik alaih sallatu wasalam proučio ovaj kuranski ajet lillazine ahsanul husna vazijad i onda je kazao Iza dehale ehlu džennetil dženne wa ehlu nari nar nada munadi Zatim je poslanik nakon što je proučio ovaj kuranski ajet e, da one koji budu radili dobra djela čeka je nagrada i više od toga je kazao kada uđu u stanovnici dženneta u džennet i stanovnici vatre u vatru džehennem tada će i pozvati nada munadin ja ehlel džennet pozvat će ih znači e, e, glasnik uh, i kazati o stavnici dženneta. Inne lekum inda Allahi mev'idan yuridu en yunđizakumu fayakulun vamahu. Pa će im kazati o stavnici dženneta vi imate kod Allaha obećanje i on želi da vam ga ispuni. Pogledajte, imate kod Allaha obećanje i on želi da ga ispuni pa će kazati. A kakvo obećanje? Subhanla. Elam yusakil mevazinena wa yubayyid vujuhena wa yudhilena al-đanne wa yudhirna minen nar pa će kazati kakvo obećanje zar nije učinio da pretegnu naše terezije zar nije učinio teškim zar nije učinio bijelim naša lica zar nas nije uveo u džennet i sačuvao džehennemske vatri. Qal, pa će posle toga kazati. Fa yukšefu lehumul hijab, fa janzuruna ilej. Ovo je dokaz, Allahu ekber. Da nas Allah učini od njih. Pa će, kaže, nakon toga prenoslac kaže, pa će i se otkriti zastor i gledat će u njega. I gledat će u njega. Ovaj hadis, znači bilježi ima Mahmed Tirmiz ibn Mađe, šeh Albani kaže da je vjerodostojan. I gledat će u njega, pa kaže prenoslac, fe wallahi, ma atahum šajan, e habbe ilehi mine mazari ilehi, wala e karre li ajunihim. Nakon toga kaže, tako mi Allaha, nije im Allah dao ništa draže od gledanja u njega, niti veselije za njihove oči. Nema znači ništa bodje ništa draže, ništa veselije za oči što će dobiti stavnici dženeta kao nagradu od gledanja o Allaha Tebareke Tebareke Veteala. U muslimu uh, sahihu stoji znači samo drugačiji uh, drugačiji malo je metn tekst hadisa gdje kaže poslanik sallahu alihi veselam isto od suhejba Ila dahalehu ehlul dženneti dženne Kale je kulullahu te bareke ve ta'ala. Tada će Allah Đelešanu kazati kada uđu stanovnici dženneta u džennet. Turidune šej'en ezidukum. Da li želite nešto da vam povećam, da vam nešto dam više od toga? Fa je kulun, pa će oni kazati, alam tu, uh, e, tu bejgid vuđuhena, alem tu dhilina l'dženne, wa tu neđina minen nar, kal, da znači, će oni kazati nakon svega toga, za nam nisu učinio naša lica svjetlim, za nas nisi uveo u džennet, za nas nisi spasio i sačuvao džehennemske vatre, pa će Allah Đelšanu kazati, fa yukšifu hijab, odnosno bit će, e, e, e, kaže poslanik tada, da će se tada u tom trenutku otkloniti hijab, zastor, fema utu šajan ahabbe ilihi minan nazari ila rabbihim azza vajal. I ovaj hadis bilježi muslim i neće im dati ništa bolje, ništa ljepše za njih od pogleda i gledanja o njihova gospodara Allaha Azza wa Jal. Znači, pogledajte znači, koliko dokaza ima, puno, puno znači, dokaza u sunetu poslanika sa Allahu alijih i vasalama, koji ukazuju i potvrđuju da će vijenici vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa imam Ahmed, Rahmetullah Ali. Vi znate njegovo poznato dijelo Rdu al-đahmije, Volzanadika, gdje je odgovorio džahmijama i svima onima koji slijede i koji su propali. Zanadika ima danas, kako kaže Šeis Ali Hrvzan, e, e, e, i značenje, znači poznatog značenje da, je, da su hereci ili slično, da ima značenje današnjih takvi koji su zindik i slično, e, munafika koji neće čvrsto da vjeruju u Allaha te bareke ve taala ono što e, čime se on subhanahu wa taala opisao i čime ga opisao poslanik alejhi salatu pa kaže ima Mahmed vjernic će gledati u Allaha pored koje drugog istinskog Boga nema. A mi se nadamo, pogledajte, Erđu, nadam se da Džehm ibn Safvan i njegova stranka neće biti od onih koji će gledati u Allaha te bareke wa ta'ala jer je Allah rekao za nevjernike kella innahum ar rabbihim jaume idhin le mahđubun zaista će oni od gospodara svoga toga dana biti zaklonjeni, bit će spriječeni da gledaju Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala kako je došao u suri Mutafifun 15. ajet. Pa kaže, kada će po njihovom, po džehmu, njegovom svata, njegovom učenju, i vjernik i nevjernik biti zaklonjeni od pogleda u Allaha te bareke ta'ala, pa sa čim se onda vjernik odlikuje nad nevjernik. Allahu akbar. Razumijete? Znači džehme svata ima svatanje. Njegova e, skupina, njegov hizb imaju ubjeđenje da Allah dželešao se neće vidjeti na sudnjem danu. Niti će, e, nit će se moći vidjeti na sudnjem danu, niti na dunjalku, niti na ahiretu. Pa onda kakva je razlika između znači vjernika i nevjernika? Čime se odlikuje vjernik nad nevjernikom? Pa kaže hvala Allahu, ima Mahmed, hvala Allahu, koji nas nije učinio da budemo poput džehma njegove skupine. I zato, braćo draga, svi koji sjedočite i tvrdite i potvrđujete Allahove te koja je tala osobine i savršena, e, savršene osobine i lijepa njegova imena i svojstvo, znači e, svega onoga čime se Allah Subhanahu wa ta'ala opisao u Kur'anu i sunnetu i čvrsto vjerujete u viđenje Allaha Subhanahu wa ta'ala, kažete kao ko je rekao, znači ima Mahmed, hvala Allahu koji nas nije učinio da budemo poput džehma njegove skupine koji nas je učinio da budemo od onih koji slijede dokaz, koji slijede dokaz, a ne od onih koji čine inovacije, novotariju vjeri. I zatim kaže opet hvala, hvala jedinom Allahu Tebareke Vatala na tome. E, Ibn Kajim, s ovim ćemo čera završiti, Rahmetullah Ali je rekao, ovo je najvrednije i najuzvišenije poglavlje najdraže je sljedbenicima suneta, a najomrženije hereticima, novotarima. To je cilj kojim streme odlučni, zbog kojeg se natječu na natjecatelji. Neka za ovaj cilj rade oni koji dobra djela čine. Kada ga dženetlije postignu, a to je viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala, zaboravit će sve druge užitke u kojima uživaju. A to što do njega ne mogu doći, jer im je zabranjeno najteža je kazna stanovnicima džehennema Allah to će biti najteža kazna stanovnicima džehennema oko ovog pitanja postignuta je potpuna saglasnost svih vjerovjesnika i svih poslanika svih ashaba i tabiina svih imama islama kroz stoljeća negirali su ga heretici otpadnici od vjere džehmije zbunjeni faraoni muattile, koji negiraju Allahova svojstva, nevjernici, slaboumni, batinije, koji su se od svoje vjere otrgnuli. Rafidije, koji se drže šeitanskih užadi, Allahovo uže kidaju, ustrajno vrijeđajući ashabe Allahovog poslanika sallahu alihi vseleme, oni se bore protiv suneta i njegovih pomagača, a svakog neprijatelja Allaha, njegovog poslanika i njegove vjere, za prijatelje sebi uzimaju. Allahu akbar. Između njih i Allaha je zastor. Između njih i Allaha je zastor. Tako da ga ne mogu spoznati. A sa vrata njegovih bit će protjerani. Oni su pripadnici zabudjeli sekti. Sjedbenici prokretog šeitana. Neprijatelji poslanika i njegovi pristalica. I ovo je kazao Ibn Kajim u Hadil Ervah ila Biladil Efrah. zato je poslanik alaih salatu wasalam učio draga braća kako smo rekli na početku واسألك لذة النظر إلى وجهك وشوك إلى لقائك Tražim od tebe slaz gledanja u tvoje lice i želju da te sretnim. Također, znači, postoje i drugi, i drugi znači, hadisi uh, koje možemo ostati neka drugi put da spomenemo ili kuranske ajete, ne znam koliko već predavanje traje, možda smo malo odužili, jer uh, ove muatile, znači koji negiraju Allahova tebare kevetala svojstva ili svojstva Allahovog subhanahu wa ta'ala viđenja, uh, također kažu za ajet sure Al-An'am 103. što on kaže La tudrikuhul ebsar, wa huve yudrikul ebsar. Znači pogledi do njega ne mogu doprijeti, a on do pogleda dopire. Hajr. Dobro te. E, znači Allah dželešano ovdje u ovom kuranskom ajetu kaže La tudriku tudrikuhul absaru wa huwa yudriku al absar Uh, e, Allah Đelešanu kaže pogledi do njega ne mogu doprijeti a on do pogleda dopire sura Al-An'am 103. ajet šta kažu mu Atile znači oni ovi ajetom dokazuju zona znači ajet uh, e, Lenterani uh, kada Allah Đelešanu kaže kazao mu Sao znači uh, nećeš me moći vidjeti uh, oni dokazuju ovim kuranskim majetom. To su im najjači dokaze. Najjači dokaze. Da nije moguće da se Allah subhanahu wa ta'ala vidi okom. Razumijete? Jer Allah Želšanu ovdje kaže La tu driku hul ebsar. Do njega ne mogu znači doprijeti, doprijeti uh, pogledi. Međutim, draga braćo, ehli su čvrsto vjere. Vidite koliko hadisa ima poslanika sallahu alihi veselem. Tako da nakon eh, ovih hadisa i ovi, o, ovo govora Selefa, znači koje smo citirali, kakva god šubha da dođe, dovoljno ono što smo čuli. Međutim, ovdje eruja, viđenje, znači gledanje, e, ima e, značenje el idrak. Znači idrak, a to je, draga braćo, se obuhvatnije i jačeg i većeg značenja od same riječi ruja, viđenja znači obuhvatnije i drak od viđenja. Što nam je to bitno? Pa bitno je zato, draga braćo, ako je sveobuhvatnijeg i većeg značenja, a eto da ima značenje, njega pogledi ne mogu obuhvatiti. Razumijete? Njega pogledi ne mogu obuhvatiti zbog njegove veličanstvenosti, zbog njegove veličine, a sama znači negacija sveobuhvatnosti nije u isto vrijeme i negacija viđenja samog Allaha te bareke veteala. Razumijete? Znači neka nešto možeš gledati, ne možeš znači obuhvatiti, ali vidiš. Ovdje znači je negacija obuhvatnosti Allaha te bareke veteala, ali ni u kom slučaju nije negacija viđenja samog Allaha subhanahu, subhanahu veteala. ta'ala. Znači, e, viđenje Allaha subhanahu wa ta'ala je potvrđeno, ali nije moguće, znači, vidjeti, e, zna, obuhvatiti Allaha te barek i vatala veličanstveno biće. Znači, on subhanahu wa ta'ala je do te mjere velik i uzvišen, e, da je od svega on subhanahu wa ta'ala veći, da ga zbog njegove veličine pogledi, do njega ne mogu doprijeti, odnosno ne mogu ga obuhvatiti. I ovo je, draga braćo, stavehli suneta u svatanju i razumijevanju ovog kuranskog, kuranskog ajeta. I svakako, znači, slažu se da ne može se Allah Đelešanu vidjeti okom na Dunjaluku, na javi, ali čvrsto vjeruju kako su unijeli argumente da će se moći vidjeti na, na Hiretu. I tako da Ibnu Tejmije, draga braćo, kada je naveo ove kuranske ajete u ovom poglavlju, kaže Vahadva babum vasion, Znači ovo poglavlje je znači toliko opširno da se može mnogo toga kazati. Ali on se zadovoljio znači sa onim što je naveo do ovog poglavlja od Allahovite Tebareke Vetala osobina koje je znači naveo za koje argumente isto tako je naveo iz Kur'ana. Zatim će onda nastavi o kojim ćemo mi govoriti ako boda e, osobine koje su spominju znači u sunetu poslanika sallallahu, sallallahu alihi wasalam. Što znači, znači da je ovaj e, bab i ovo poglav znači opširno. Ono ima, draga braću, značenje. Svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala nisu ograničena. Nisu pobrojana brojem. Znači koliko god u Kur'anu se spominju, ona nisu pobrojana nisu pobrojani, niti se mogu znači pobrojati određenim brojem. Jer je njihov broj znači velik, velik. Posebno kada razmislimo o bilo kojoj suri kada je počnemo čitati, o bilo kojem kuranskom ajetu, vidjet ćemo da Lađe Šan mnogo spominje i svojstva, svojstva znači e, e, koja su e, lična svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, svojstvo njegovih dijela ili jedno od njegovih, njegovih lijepih, lijepih imena. Tako da kad pogledamo to vidimo da znači Allah subhanahu wa ta'ala zaista posjeduje veliki broj osobina kojima, kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao. E, navešemo govor Ibnu Ređaba rahimahullah koji je komentar, komentarisao riječ Allaha subhanahu wa ta'ala iz sure Yunus 26. ajet Lilladina ahsanul husna wa zijade. Oni koji čine dobra, dijela čeka velika nagrada, kod Allaha subhanahu wa ta'ala i više od toga. A kazali smo, e, znači, komentar vazijade, e, da ima značajen gledanje u Allahu te bareke wa ta'ala veličanstveno je plemenito lice. Pa kaže, ovo odgovara, znači viđenje Allaha, da bude dio nagrade dobročiniteljima. Jer el ihsan, dobročinstvo je da vjernik obožava Allaha subhanahu wa ta'ala tako što će stalno biti svjestan Allahovog nadzora kao da ga vidi i gleda svojim srcem u svim svojim ibadetima. Pogledajte, to je ihsan. Jer je rekao poslanik sallallahu alejhi ve šta? Da obožavaš Allaha kao da ga vidiš. Ako on tebe ne, ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe e, te bareke ve taala vidi. Pa kaže: "Shodno tome nagrada će biti od uzvišenog Allaha gledanje okom ili očima u njegovo plemenito lice na ahiret." suprotno ovome je stanje nevjernika, čija će kazna biti da neće moći vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala zbog njihovog stanja u kojem su bili na Dunjaluku. Pa opisuje njihovo stanje. Njihova srca prekla je tama njihovog rješenja, tako da nisu osjetili spoznaju uzvišenog Allaha na Dunjaluku. Oni će i na hiretu biti uskraćeni gledanja Allaha te bareke wa ta'ala. To su njegove riječi. Pogledajte e, čega su oni bili uskraćeni. Srca su im prekla, znači prekla je tama njihovog griješenja, njihovi grijesi koje su činili. Nisu mogli razgoj dobro od zla. Nisu mogli spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala. Nisu ga upoznali. Allah subhanahu wa ta'ala se opisao svoje plemetove knjizi i sunetu poslanika sallallahu alaihi A vjernik koji je spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala <clears throat> na Dunjaluku imaće spoj. Subhanahu, imaće spoj te veličanstvene spoznaje na Dunjaluku sa gledanjem i viđenjem te spoznaje koje je spoznala na Dunjaluku na Ahiretu. Gledat će Allah subhanu. A oni koji nisu ga spoznali, nisu ga e, spoznali, nisu vjerovali u njega, te bareke ala, bili su daleko od toga, kako im je uskraćeno bilo na Dunjaluku, bit će im uskraćeno i na Ahiretu. I na Ahiretu. Tako, draga vraća i cijene sestre, da vijenici, mu'mini, koji slijede poslanika alaih salatu wasalam, vjeruju i potvrđuju u što ne sumnjaju da će gledati Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu bez ikakvog zastora bez ikakvog zastora kao što je poslanik sallallahu alejhi wa selleme naveo primjer mjeseca kao što je naveo primjer mjeseca i sve ove tekstove Kur'ana i Sunneta koji opisuju uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala pripadnici ehli Sunneta prihvataju bez negiranja bez negiranja tih tekstova bez poistovjećivanja tih tekstova znači poistovjećivanja lahovite bareke vetala osobina sa osobinama stvorenja bez iskretanja bez izvrtanja značenja tih tekstova kao što rade mnogi i bez ulaska u kakvoću tih Allahovi subhanahu wa ta'ala savršenje osobinama kojima se on subhanahu wa ta'ala opisao i dvije stvari jako bitne iz ovog večerašnjeg predavanja jeste draga braćo da iz ovoga se ukazuje u jasno upuće da je sve svevišnji Allah te bareke wa ta'ala iznad stvorenja i da će ga na sudnjem danu gledati od ozdo prema gore i da će ga u dženetu gledati od ozdo znači prema gore i da je najveća nagrada stavnika dženeta gledanje u Allaha te bareke te bareke ve taala i na kraju molimo Allaha Allahumma nas'aluka ladzata nazari ila vajjika wa shawqa ila liqa'ik. Gospodaru naš, mi te molimo za slaz gledanja tvoje lice i želju za susretom s tobom. Allahumma amin wa subhanaka Allahumma hamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Molim Allah Đelešan da nagradi mene i vas, da nas učine od pravi istinski sredbenika Islama, e, da nas učusti na pravom putu, da uputi naše zalutale, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima, da nas ujedini, da naša srca zbliži, da budemo bolji, čvršći i jači na ovim prostorima. Subhane kalam hamdike, šedon la ilahi la entestakvirke, otubu lijek, ođe zakum la